Sura prva Al-Fatiha Pristup Objavljena u Mekki Sedam ajeta A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. ar Rahim. Milostivog, samilosnog. Maliki jaumid din. vladara dana sudnjeg. إياك نعبد وإياك نستعين Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo. اهدنا الصراط المستقيم Uputi nas na pravi put. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srđbu izazvali, niti onih koji su zalutali.